bilmasdan begunoh odamlarni yo'qotish yo'li bilan pul topishadi albatta ko'chalarda emas tattaliyalarning tungi klubi juda ham mashhur sal turtkilaydigan bo'lsak shov shuv to'polon ko'tariladi siyosiy doiralardagi aloqalarga kelsak hozircha don ish boshida emas ekan ular bilan bir xil sharoitdamiz har holda bu jiddiy muammo bu muammoni menga qo'yib ber tom dedi sonni uni men hal qilaman sen muzokaralarni to'xtatib qo'yma men aytgan narsalar bilan jiddiy shug'ullan ishga kirishaveraylik ko'ramiz qanaqa yo'l tutishlarini biror chorasini toparmiz klemensa va tessioning askarlari ko'p garchi ular besh oila biz bir oila bo'lsak ham ular bilan teppa teng miqdorda askar ajratamiz juda noiloj qolsak yashirinamiz boshqa iloji yo'q yakka hunarmandlar ya'ni raqib negrlarni surib chiqarish haqiqatdan ham qiyin bo'lmadi politsiyaga xabar berilganda qora tanlilar to'g'risida gap ketayotganligi uchun ham ularni zudlik bilan surib chiqarishdi u paytlarda noqonuniy ishlarga aralashib qolgan negr politsiyachilarning eng kattasiga yoki amaldor rahbariga pora berib qutulib ketishi qiyin edi buning boshqa sabablari yo'q edi asosan irqiy xurofot irqiy noto'g'ri tushuncha tufayli shunday qilinardi garlemda jiddiy qiyinchilik bo'ladi deb hech kim o'ylamagandi bu yerda hamma narsa osongina hal bo'lishi oldindan ma'lum edi besh oila birgalashib ular kutmagan tomondan zarba berishdi tikuvchilar kasaba uyushmasining ko'zga ko'ringan ikki xodimini otib o'ldirishdi ularning har ikkisi ham karleoniyalar oilasiga xizmat qilardi undan keyin sohildagi ko'chalardan karleoniyalarning paychilarini haydab chiqarishdi bu tomonlarga bukmekerlarni kiritmay qo'yishdi port ishchilarining mahalliy kasaba uyushmalari dushman tomonga o'tib ketishdi xo'jayinga sadoqatini buzib unga xiyonat qilishlariga erishish maqsadida butun shahar bo'ylab karleoniya bukmekerlarini qo'rqita boshlashdi garlemda karleonelar oilasining qadrdon do'sti va ittifoqchisi bo'lgan yirik bankchi yashirin lotereyaxona xo'jayini vahshiylarcha o'ldirib ketildi iloj qolmagandi sonni kaporigimiyalarga pistirmaga o'tishga buyruq berdi shahardagi ikki uyga joylashishdi odamlar uchun to'shaklar oziq ovqat uchun muzlatgich qurollar o'q dorilar keltirishdi bir uyga klementsa ikkinchisiga tessio o'rnashib oldi oilaning bukmekerlariga shaxsiy soqchilar birkitib qo'yildi lekin garlemdagi bankchilar besh oila tomonga o'tib ketishdi hozircha bunga qarshi biron bir ish qilishning iloji yo'q edi kuch qudrat qo'ldan chiqib keta boshladi kirim o'ta past edi ana shu tarzda bir necha oy o'tdi va ba'zi bir narsalar eng avvalo karleonelar oilasi o'z kuch qudratiga ortiqcha baho berganligi aniqlanib qoldi buning qator sabablari bor edi don sog'ayib boshqaruv tizimini qo'lga olgunga qadar oilaning siyosiy qudratiga jiddiy zarar yetgan edi bundan tashqari tinchlikda o'tgan keyingi o'n yillik har ikki kaporegimi klementsa va tessioning jangovorlik sifatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgandi hamon oldiga hech kim tusholmaydigan ijrochi va ishbilarmon boshqaruvchi klementsa harbiy yetakchi uchun xos bo'lgan yoshlik shijoati va charchoq bilmaslik hislatlarini yo'qotdi tessio ham yoshi o'tib avvalgi shafqatsizligini yo'qotdi tom heygin urush davrida konsigliori roliga to'g'ri kelmasdi uning eng asosiy kamchiligi sitsiliyalik emasligi edi oila harbiy holatga o'tishi bilanoq bu kamchiliklar yaqqol sezilib qoldi lekin sonya ularni bartaraf etishga ojizligini bilardi u don emasdi kaborigemiya va konsigliorilarni faqat don almashtira olardi ularni almashtirish vaziyatning xavfliligini yanada chuqurlashtirishi xiyonatga turtki bo'lib xizmat qilishi mumkinligi to'g'risida esa gapirmasa ham bo'lardi dastlab sony oilani mudofaa qilmoqchi va dom tuzalib rahbarlikni qo'liga olgunga qadar shu bilan cheklanmoqchi bo'ldi biroq bankchilarning xiyonati va bukmekerlarga nisbatan qilingan terror oilaning ahvolini butunlay nochorlashtirib qo'ydi sony qarshi zarba berishga qaror qildi u dushmanning qoq yuragiga zarba bermoqchi bo'ldi to'g'rirog'i bir zarba bilan besh oila rahbarlarini yo'q qilib dushmanni boshsiz qoldirmoqchi bo'ldi rejalashtirib qo'yilgan bu operatsiyaga tayyorgarlik ko'rarkan sonni har bir rahbar izidan ayg'oqchi qo'ydi va ularni ta'qibga oldi lekin oradan bir hafta o'tmasdanoq dushman boshliqlari ham birin ketin yashirindilar va boshqa qorasini ko'rsatmadilar shunday qilib besh oila va karleoniyalar imperiyasi o'rtasidagi urush boshi berk ko'chaga kirib qoldi o'n sakkizinchi bob amerigo banasera dafn etish byurosi joylashgan malberi stritdan bor yo'g'i bir necha kvartal narida yashardi shuning uchun ham odatda kechki ovqatga uyiga kelardi abadiy uyquda yotgan marhum oldidagi so'nggi burchini ado etishga kelgan odamlar bilan birga bo'lishni burchi deb bilib kech oqshomda yana ishxonasiga qaytardi ovqat ustida xotini undan so'radi bugun yana ishlaysanmi amerigo banasera bosh silkidi xotini uning ishini hurmat qilardi biroq ko'p narsaga aqli yetmasdi erining ishida texnik jihat unchalik muhim emasligini tushunmasdi ko'plarga o'xshab u ham marhumni tobutga xuddi tirik yotgandek qilib bezata olish qobiliyati uchun eriga pul to'laydi deb o'ylardi haqiqatdan ham bu san'atda uning oldiga tusha oladigan odam yo'q edi biroq uning shaxsan o'lim to'shagi oldida bo'lishi zarurroq va muhimroq edi tungi bedorlik paytida yaqin kishisidan judo bo'lgan oila qarindosh urug'larni yaqin do'stlarini qabul qilganda ularning oldida amerigo banasera turishi kerak edi kechki ovqatdan keyin biroz mizg'ib olish unga odat bo'lib qolgandi so'ngra dush qabul qilar qalin ko'kimtir qora soqoliga talk upadan mo'l sepib qirtishlardi albatta tish eliksiri bilan og'iz chayqardi vazifasiga hurmat bilan qaragani uchun toza ich kiyim ko'zni qamashtiradigan oppoq ko'ylak qora paypoq yangi dazmol bosilgan qop qora kostyum qora botinka kiyardi bu kiyimlarning hammasi birga mungli emas aksincha yupatuvchi taassurot qoldirardi bundan tashqari italyancha tarbiya olgan kishiga xos bo'lmasada sochini ham bo'yardi buni oliftagarchilik uchun qilmasdi shunchaki uning fikricha oq oralagan qora soch uning kasbidagi odam qiyofasiga yarashmagan dog' bo'lib tushardi amerigo ovqatini ichib bo'ldi xotini uning kosasiga kichkina bifshteks sap sariq zaytun moyi oqib turgan bir necha qoshiq ismaloq soldi u to'yib ovqatlanishni yoqtirmasdi ovqatdan keyin qahva ichib o'tirib kemel sigaretasini tutashtirdi qahva ho'plarkan bechora qizini o'yladi endi u hech qachon avvalgi holiga qaytmaydi qizning chiroyini o'rniga keltirishdi lekin uning ko'zidagi it bilan ovlangan yovvoyi hayvon bolasi ko'zidagiga o'xshash hurkak nigohga qarash o'ta og'ir edi uch to'rt kun mehmon bo'lib kelsin deb uni bostondagi xolasinikiga jo'natib yuborishdi har qanday dardni vaqt davolaydi buni hammadan ko'ra bonasera yaxshiroq biladi dard alam ham qo'rquv vahima ham unutiladi lekin o'limning ishi qiyin g'assollik hunari uni umid ishonch bilan yashashga o'rgatib qo'ygandi mehmonxonada telefon jiringlaganda u qahvani ichib bo'lay degandi o'zi uyda bo'lganda xotini telefon trubkasini olmasdi shuning uchun o'zi o'rnidan turdi so'nggi qultum qahvani ichdi sigareta qoldig'ini o'chirdi mehmonxona tomon yurarkan yotishga tayyorlanib bo'yinbog'ini bo'shatib ko'ylagi tugmalarini yechdi trubkani olib taskin beruvchi ovoz bilan qulog'im sizda dedi narigi tomondagi odam xirillagan ovoz bilan cho'rt kesib men tom heginman don karleonening topshirig'iga ko'ra qo'ng'iroq qilyapman dedi banaseraning tomog'iga bir narsa tiqilib qolganday qahvaning ta'mi ko'nglini aynitganday bo'ldi qizining qasdini olish maqsadida g'am anduhda yonib don karleonedan qarzdor bo'lib qolganidan buyon bir yildan ko'proq vaqt o'tdi ana shu muddat mobaynida ertami kechmi qarzni qaytarish kerak degan fikr ancha eskirib ulgurgandi o'shanda gazetada qonga bo'yalib yotgan ikki ablahning suratini ko'rib behad xursand bo'lganidan don uchun dunyodagi hamma yaxshilikni qilishga tayyor edi lekin vaqt minnatdorchilik tuyg'usini tez hatto go'zallikdan ham tezroq olib ketarkan endi banaserani xuddi uning yelkasiga tog' ag'darilganday bir tuyg'u qamrab oldi u zo'rg'a zo'rg'a g'o'ldiradi ha tushunaman eshitaman keginning ovozidagi sovuqqonlik uni hayron qoldirdi garchi kelib chiqishi italyan bo'lmasa ham konsigliori har doim xushmuomila edi hozir esa bo'lib bo'lib deyarli dag'al gapirardi don bir paytlar sizga yaxshilik qilgan edi siz undan qarzdorsiz qarzingizni uzishingizga u shubha qilmaydi bundan o'zingiz ham xursand bo'lasiz deb o'ylaydi bir soatdan keyin undan oldin emas ehtimol kechroq don dafn etish byurosida sizning oldingizda bo'ladi uning sizga bir iltimosi bor kuting u borganda xizmatchilaringizdan hech kim bo'lmasligiga harakat qiling ularning hammasiga javob berib yuboring agar biror sababga ko'ra bu sizga ma'qul bo'lmasa hozirning o'zidayoq ayting men don karleonega aytib qo'yaman uning sizdan boshqa ham xizmat qilishga tayyor turgan do'stlari ko'p amerigo banasera qo'rqqanidan baqirib yuboray dedi men cho'qintirgan otaning iltimosini rad etamanmi shunday deb o'ylashga qanday haddingiz sig'di qanday bo'lishidan qat'iy nazar albatta uning iltimosini bajaraman qarzimni unutganim yo'q hoziroq men idoraga boraman heginning ovozi sal iliqlashganday bo'ldi lekin baribir uning ovozida qandaydir g'alati bir narsa bor edi rahmat sizga dedi u don sizdan mutlaqo shubha qilmagandi bugun ko'ngildagiday qilib uning hojatini chiqarishga harakat qiling keyin men bilan doimiy do'st bo'lib qolishga umid qilishingiz mumkin boshingizga har qanday tashvish tushganda ham dadil menga kelaverasiz bu gaplardan amerigo bonasera yanada qattiqroq tashvishga tushib qoldi u duduqlanib zo'rg'a so'radi mening oldimga donning o'zi keladimi ha dedi heyin demak xudoga shukur butunlay sog'ayib tuzalib ketibdi da uning bu gapi kutilmaganda xuddi so'roqday yangradi narigi tomonda jimlik cho'kdi keyin heygin eshitilar eshitilmas ovoz bilan ha dedi keyin shilq etgan ovoz eshitildi u trubkani ilib qo'ydi Banasirani sovuq ter bosdi u yotoqxonaga kirib ko'ylagini almashtirdi og'zini chayqadi lekin soqolini olmadi bo'yinbog'ini ham almashtirmadi kun bo'yi taqib yurgan bo'yinbog'ini taqdi keyin dafn etish byurosiga qo'ng'iroq qilib yordamchisiga bu tun o'zining o'rniga zalga qo'yilgan marhumning qarindosh urug'lari to'planadigan tobut oldida qolishini tayinladi yordamchisi nimaga deb so'ramoqchi bo'lganda banasera keskin uning so'zini bo'lib ko'rsatmani takrorladi u pidjagini kiydi qahva ichib o'tirgan xotini hayron bo'lib unga qaradi biror ish chiqib qoldimi dedi xotini uning qiyofasini ko'rgan xotini boshqa gap so'rashga jur'at etolmadi banasera uydan chiqdi bir necha kvartal piyoda yurdi va dafn etish byurosi oldidan chiqdi binoning zal va qabulxonadan tovush o'tkazmaydigan og'ir eshik bilan bo'lib qo'yilgan orqa qismida idora murda mumiyolanadigan o'likxona tobutlar saqlanadigan omborxona va banaseraning vahimali hunariga zarur bo'lgan kimyoviy moddalar va asbob uskunalar saqlanadigan kichkina omborxona bor edi u idoraga kirib stol orqasiga o'tib o'tirdi odatda bu yerda chekmasdi hozir kemel sigaretasini tutashtirdi va don karleoneni kuta boshladi u nochor noilojlikdan majbur bo'lib kutdi chunki undan qanaqa xizmat talab qilinishini juda yaxshi tasavvur qilardi yil boshidan karleoniylar oilasi nyu york mafiyasining besh yirik oilaviy sindikatiga qarshi urush olib bordi bu urushning aks sadosi gazetalar sahifalarida to'la aks etib turdi u tomondan ham bu tomondan ham ko'p odam halok bo'ldi endi esa ko'rinishidan karleonelar oilasidan biron bir kattaroq odam qurbon bo'lgan uning murdasini beiz yo'qotishmoqchi bo'lishyapti murdani rasmiy dafn etish byurosining egasi hamma rasm rusumlari bilan joyiga qo'ysa pishiq puxta bo'ladida ameriko bonasera bunday ishga qanday baho berilishini aniqlashda yanglishmagandi u qotillikning ishtirokchisi bo'lib qoladi agar bu qotillik fosh bo'lib qolguday bo'lsa uzoq muddatga qamoqqa tushishi aniq uning qizi va xotini haqoratlanadi uning hurmatli banaseraning ismi jinoiy qirg'inning qonli botqog'iga toptalib ketadi nima bo'lsa bo'ldi u ikkinchi sigaretani tutashtirdi shu choq yanada dahshatliroq fikrdan butun vujudi titrab ketdi karleonelar oilasining yordamchisi ekanligi boshqa jamoalardagi mafiyaning qulog'iga yetib borguday bo'lsa undan dushman qatorida qasos olishadi besh oila uni yo'q qilib tashlaydi endi banasera qizi uchun qasos olishni iltimos qilib cho'qintirgan ota oldiga borgan kuniga la'natlar o'qidi u xotini don Corleone'ning xotini bilan o'rtoq bo'lib qolgan kunga ham la'natlar o'qidi hammasi qizi ham amerikasi ham sevgan ishi ham qurib ketsin shoshma nega endi bunchalik tushkunlikka tushishning nima keragi bor don Corleone aqlli odam balki sir hech qachon fosh bo'lmaydi deb u meni tanlagandir aql xushni yo'qotmaslik kerak chunki hamma narsa unday bo'lishi ham bunday bo'lishi ham mumkin agar donning qahriga duchor bo'lsang har qanday holatda ham tamom bo'ldim deyaver shag'al yo'lda g'ildiraklarning shirillagan ovozi eshitildi banaseraning sezgir qulog'i tor yo'lakdan mashina yurib kelib orqa hovlida to'xtaganini eshitdi u o'rnidan turib yordamchi eshikni ochdi yo'g'on klement uning orqasidan naq bosqinchilar qiyofasidagi ikki yigit kirdi ular hech narsa deyishmasdan binoni tintib chiqishdi keyin klemensa xonadan chiqdi ikki yigit qoldi oradan bir necha daqiqa o'tgach banasera hovliga tez yordam mashinasi sekin kirib kelganini eshitdi eshik oldida yana klemensa paydo bo'ldi uning orqasidan ikki kishi zambil ko'tarib kirdi amerigo banaseraning taxminlari to'g'ri chiqdi zambilda ko'kimtir adyolga o'ralgan jasad yotardi sarg'ayib ketgan yalang oyoqlari adyoldan chiqib turardi klemensya ishora qildi murdani o'likxonaga olib kirishdi shu payt qorong'i hovlidan yorug' xonaga yana bir odam kirib keldi bu don karleone edi don kasal yotgan davrida ozib o'zini oldirib qo'ygandi qandaydir qiyshayib yurardi shlyapasini qo'liga ushlab olgan katta boshida sochlari ham siyraklashib qolganday edi panasera bilan to'yda uchrashgandan buyon ham qarigan ham ozgan edi biroq hamon undan hukmron kuch yog'ilib turardi u shlyapasini ko'ksiga bosib banaseraga qarab dedi xo'sh qadrdon do'stim xizmatimda bo'lasizmi banasera bosh irg'adi don zambilni olib kirib ketishgan o'likxona tomon yurdi banasera uning orqasidan kirdi murdani chetida tarnovchilari bor stollardan biriga yotqizib qo'yishdi don karleone shlyapasini sezilar sezilmas silkitganda xonadagilarning hammasi chiqib ketdi menga qanday xizmat bor dedi banasera duduqlanib don karleone ko'z uzmasdan stolga qaradi sizdan butun mahoratingizni butun san'atingizni ishga solishni iltimos qilaman dedi u onasi uni shunday holda ko'rishini istamayman u stol oldiga kelib adyolning bir chetini tortdi butun iroda kuchiga ko'p yillik tajribasiga qaramasdan amerigo banasera g'ayri ixtiyoriy tarzda chinqirib yubordi murdalar mumiyolashtiradigan stolda sonya karleonening o'qdan ilma teshik bo'lib ketgan tanasi yotardi o'ng ko'zi o'rnida qon to'lgan teshik ko'rinib turardi qanchari va chap yonog'ida go'sht va suyak parchalari qolgandi don qo'lini uzatib bir necha daqiqa banaseraga suyanib qoldi ko'rdingizmi la'natilar o'g'limni qanday ahvolga solishganini dedi u o'n to'qqizinchi bob ehtimol sonya karlioni raqobatlashayotgan tomonlar kirib qolgan boshi berk ko'chadan chiqish yo'lini izlab qonli va halokatli yo'lga kirgandir ehtimol uni tizginda ushlab turadigan hech kim yo'qligidan qiziqqonligidan o'zining mayl istaklariga yo'l berib dushmanlarning tinkasini quritmoqchi bo'lgandir qanday bo'lishidan qat'iy nazar shu yilning bahor va yozida u dushmanning turli toifadagi mayda odamlari ustiga son sanoqsiz va foydasiz yurishlar qildi garlemda tattalilar oilasining shtatli sutenyorlari otishma ostida qolib o'ldilar sohil ko'chalarida yollangan bosqinchilar halok bo'ldilar sutenyor dayus fohisha o'ynashi ma'shuqasi hisobiga yashaydigan erkak kishi besh oila bilan aloqada bo'lgan kasaba uyushmalarining boshliqlari xolis turish yuzasidan ogohlantirildi karlionining bukmeker va sudxo'rlari sohilga o'tkazilmay qo'ygandi sonni klemensani port mahallalarini vayron qilishga jo'natdi bu o'ch olishlarning hech qanday ma'nosi yo'q edi chunki u urush natijasiga ta'sir etmasdi sonni ajoyib taktik edi u bir qator yorqin g'alabalarni qo'lga kiritdi lekin hozir boshqa don karleonedek zakovatli strateg kerak edi urush faqat vayronagarchiliklar keltiradigan foydasiz partizanlar urushiga aylandi har ikki tomon ham odamlarini yo'qotar boyligini boy berar ish esa oldinga jilmas edi Korleonelar oilasi ko'p foyda beradigan bir necha bukmekerlik do'konlarini, shu jumladan Donning kuyovi Karlo Ritsi tirikchiligini o'tkazib turgan do'konni ham yopishga majbur bo'ldi. Karlo kays safoga berilib ketdi. Tinimsiz ichar, tungi klublardagi qo'shiqchi ayollar bilan aysh ishrat qilar va xotini Konnini qon qaqshitardi. tom xeygen konsigliori sifatida sonni tutgan yo'lni ma'qullamasdi shunga qaramasdan ma'lum darajada bu yo'l o'zini oqlaganligi uchun ham u e'tirozlarni donga aytishni lozim topmasdi tinka quritish urushida besh oila birmuncha aqlini yig'ib olganday bo'ldi ularning qarshi zarbalari tobora kamayib bordi va oxirida butunlay to'xtadi keyin dastlabki paytlarda bu dushmanning taslim bo'lganligi belgisi ekanligiga ishonmadi biroq sonni xursand edi yana bir iskanjaga olsam bu ablahlar oldimga sulh tuzaylik deb emaklab kelishadi don sog'ayib borar u hokimiyatni qo'liga oladigan kunlar yaqinlashayotgan edi ana shunda urush natijasi aniq karleonelar oilasi foydasiga hal bo'ladi deb ishonardi sonni ungacha sonni oila mulki chegaralarini himoya qiladi shu yo'l bilan otasining ishonchini mehr muhabbatini qozonadi va don unvoni avloddan avlodga o'tishi shart bo'lmaganligi tufayli karleoniya imperiyasi vorisligiga da'vogarligi asosli ekanligini dalillaydi biroq bu paytda dushman ham bekor o'tirmasdan reja tuzayotgandi vaziyatni mukammal o'rganib chiqqan dushman to'la mag'lubiyatga uchramaslikning birdan bir yo'li sonya karleoniyani oradan olib tashlashdan iborat degan xulosaga keldi endi raqib tomon ahvolni to'g'ri tahlil qilar va sog'lom fikr yuritishi mulohazaliligi bilan nom chiqargan don bilan munozara olib borish oson bo'lishini yaxshi tushunardi sonni qonxo'rlik bilan dushman qarorgohida nafrat uyg'otgandi uning qonxo'rligi johillik va uchiga chiqqan dumbulboyvachchalik hisoblanardi hech kimning avvalgi tashvish va nizoli kunlarga qaytish istagi yo'q edi kunlarning birida kechqurun konni karleonening uyida telefon jiringladi yosh ayol kishining ovozi kimligini aytmasdi karloni chaqirib berishni iltimos qildi gapirayotgan kim so'radi konni ayol hihiylab kuldi ha endi shunchaki tanishlardan biriman faqat bugun menikiga kelmasin deb ogohlantirib qo'ymoqchi edim shahardan tashqariga boradigan bo'lib qoldim o la'nati behayo fohisha qichqirdi Konni. trubkadan shilq etgan ovoz eshitildi tushdan buyon poygada yurgan karlo uyga kech keldi u omadi yurishmaganidan jahli chiqqan va shira kayf edi endi u doim o'zi bilan birga bir shisha viski olib yurardi karlo ostonadan xatlab o'tishga ulgurmagan ham ediki konni ta'na malomatlar bilan unga tashlandi karlo go'yo uning gaplarini eshitmaganday dushxonaga kirib ketdi keyin dushxonadan yalang'och chiqdida konnining ko'z oldida artindi va qayoqqadir otlanib yasana boshladi qattiq g'azablanganidan dokaday oqarib ketgan konni ikki qo'lini beliga tirab undan ko'zini uzmay qarab turardi bekorga ovora bo'lyapsan dedi u o'ynashing qo'ng'iroq qildi bugun sen bilan ko'ngilxushlik qilolmasmish hayvon o'ynashlaringga mening telefonimni berishga qanday hadding sig'di ablah itvacha seni o'ldirib tashlasa ham oz u eriga tashlanib yuz ko'ziga chang soldi karlo chayir qo'llari bilan uni nari surdi konni esa eri uning homiladorligini hisobga olib ehtiyotlab nari surganligini sezib qoldi va bundan yanada battarroq o'jikdi karlo esa nima uchundir o'zini tortibroq turdi buni ko'rgan konni xuddi g'olib chiqqanday yana avjlandi qimirlamay uyda o'tirasan dedi hech qayoqqa bormaysan bo'pti bo'pti o'zingni bos dedi karlo u sun'iy kuldi loaqal menga ovqat to'qat berarsan uy bekasi ekanligi esiga tushgach konni sal o'zini bosdi u mazali ovqat pishirardi pazandalik mahoratini onasidan o'rgangandi so'qim go'shtiga qalampir qo'shib qo'g'irdi dimlanib tobiga yetishi uchun olovni pasaytirdi da o'zi salat tayyorlashga kirishdi karlo karavotga cho'zilib ertaga bo'ladigan poyga programmasini ko'zdan kechirarkan stakandagi viskidan ho'plab ho'plab qo'yardi konni yotoqxonaga kirdi eri chaqirmaguncha krovat yoniga bormaslikka ahd qilganda eshik oldida turaverdi ovqatni stolga keltirib qo'ydim dedi u nihoyat hozircha ovqatlangim yo'q javob berdi karlo programmadan ko'zini uzmasdan axir ovqatni keltirib qo'ydim takrorladi konni o'jarlik bilan bor o'zing ovqatlanaver menga desa tiqilib o'l karlo stakanda qolgan viskini ichib tugatdi da shishani qiyshaytirib yana quydi xotiniga boshqa e'tibor bermadi konni oshxonaga kirib ovqat to'la likopchalarni zarb bilan chanoqqa uloqtirdi taraq turuq ovozni eshitgan karlo yotoqxonadan yugurib chiqdi oshxona devoriga yopishib qolgan go'sht va qalampir parchalarini ko'rib ko'ngli aynib o'qchidi hozir tozalab qo'y manjalaqi dedi u g'azabi qaynab bo'lmasa aql hushingni kiritib qo'yaman bekorlarni beshtasini aytibsan tozalamayman konni erining yalang'och ko'kraklarini tirnoqlari bilan tirnab tashlashga tayyorlanganday qo'lini cho'zdi karlo yotoqxonaga kirib ketdida ikki buklangan charm kamarni ko'tarib chiqdi tozalaysanmi yo'qmi uning ovozida oshkora dag'dag'a bor edi konni miq etmay turaverdi karlo xotinining biqiniga garchi unchalik qattiq bo'lmasa ham har holda joni achiydigan qilib ikki marta kamar bilan tushirdi konni tisarilib devor yonida turgan oshxona stoli oldiga yaqinlashdida qutidan uzun pichoqni oldi karlo tirjaydi karleonelar oilasining hatto ayollari ham qotil u kamarni stol ustiga tashlab xotiniga yaqinlashdi konni unga tashlanmoqchi bo'ldi lekin og'riyoqligi sababli chayqalib ketdi va karlo ashaddiy g'azab bilan kindigidan pastroqqa mo'ljallangan zarbaga chap berib qoldi xotinining qo'lidan pichoqni osongina tortib oldi da yuzi yorilib qonab ketmasligi uchun ayabroq shoshilmasdan shapaloq tushira boshladi xotini shapaloqqa chap berishga urinib chekina boshladi va karlo asta sekin uni yotoqxonaga surib kirdi og'riq va haqoratdan yosh qizchalarday uvvos solib yig'lamaguncha shapaloq tushiraverdi shundan keyingina u xotinini mensimasdan karavatga itarib yubordi o'zi tumbochka ustida turgan shishaga yopishdi qattiq mast bo'lib qolganligi ekanligi ko'rinib turardi uning moviy ko'zlarida qo'rqinchli yiltirash paydo bo'ldi konni haqiqatdan ham vahimaga tushib qoldi karlo xonadan chiqdi qo'rqqan ezilgan konni hatto qo'shni xonada eri nima qilayotganligiga qarashga ham jur'at etolmasdan kravatda yotardi nihoyat u o'rnidan turib oyoq uchida eshik oldiga keldida yashirincha mehmonxonaga mo'raladi karlo yangi viski shishasining og'zini ochib divanda ag'anab yotardi tez orada u o'likday uxlab qoladi ana shunda sekin oshxonaga kirib long bichga otasinikiga qo'ng'iroq qilishi mumkin don karleonening oshxonasidagi telefon jiringlaganda soat deyarli kechqurun o'n edi telefonni shaxsiy soqchilardan biri olib sonini chaqirdi ha koni men eshityapman eri uyg'onib qolib yana janjal boshlashidan qo'rqqan koni deyarli pichirlab gapirdi soni menga mashina jo'nat uning shishib ketgan lablari zo'rg'a qimirlardi aytarli hech narsa bo'lgani yo'q borganimdan keyin hammasini aytib beraman faqat o'zing kelma tomni jo'nat iltimos qilaman sonni aytarli hech gap bo'lgani yo'q shunchaki sizlar bilan birga bo'lgim kelyapti bu orada oshxonaga heygin kirib keldi uyqu dori ichib olgan don tepadagi xonada uxlab yotar heygin esa kutilmagan biror hodisa yuz bergan paytlarda sonyani e'tibordan qochirmaslikni lozim ko'rardi shu yerda oshxonaning o'zida uyda navbatchilik qilayotgan yana ikki shaxsiy soqchi ham bor edi hammasining ko'zi telefonda gaplashayotgan sonyida edi ularning ko'z oldida sonining bo'yin tomirlari bo'rtib chiqib ko'zlari xiralashib qo'llari qaltiray boshladi ammo u gaplashayotganda ovozi bosiq edi bo'pti yaxshi kut jim o'tirib kut u trubkani ilib qo'ydi va to'satdan yopirilib kelgan qattiq g'azabdan dovdirab qolganday bir zum turib qoldi so'ngra zo'rg'a palit maraz dedi va tashqariga otildi sonining qiyofasidagi bunday ifoda heyinga tanish edi bu ifoda har qanday aql idrok fikrlash tuyg'usi sonini tark etganini bildirardi bunday paytlarda undan har narsani kutish mumkin edi keyin tashqarida motor gurullaganini eshitdi darrov izidan boringlar deb buyurdi u shaxsiy soqchilarga keyin heygin shaharga qo'ng'iroq qildi sonni regimesidan nyu yorkda yashaydigan bir necha kishi karlo ritsinikiga borib uni uydan olib ketishlari to'g'risida ko'rsatma berdi ulardan biri onasi borguncha konni bilan birga bo'lishi kerakligini aytdi xegin sonyaning yo'liga ko'ndalang bo'lib katta mas'uliyatni zimmasiga olayotganini bilardi ammo biror kor hol yuz bersa don uni qo'llab quvvatlashiga shubha qilmasdi u sonni karloni guvohlar oldida o'ldirib qo'ymasaydi deb qo'rqardi keyin raqiblar pand berishini kutmagandi besh oila allaqachon tinchib ketgan ular sulh tuzish yo'lini izlashayotgani aniq edi bu paytga kelib o'qday uchib borayotgan mashina bog' zonasidan chiqqan sonni jahlidan tushib o'zini ancha to'xtatib olgandi u orqasidan borish uchun boshqa mashinaga ikki shaxsiy soqchi shoshilib o'tirganini ko'rib mamnun bo'ldi u dahlizdan yugurib chiqarkan yo'l yo'lakay pidjagini oldi to'pponcha esa asbob uskunalar turadigan taxta ostidagi yashirin qutichada edi mashina odamlaridan birining nomiga rasmiylashtirilgandi shaxsan uning o'zi uchun biror ko'ngilsizlik bo'lishi xavfi yo'q edi darvoqe u qurol kerak bo'ladi deb o'ylamagandi ham umuman karlo ritsiga nisbatan qanday yo'l tutishini hali bilmasdi mana endi o'ylanishga vaqti borligidan sonni hali tug'ilmagan bolaning otasini o'ldirishga qodir emasligini tushundi ustiga ustak u bir tug'ishgan singlisining eri bundan tashqari oilaviy janjal tufayli odam o'ldirish bo'lmagan gap lekin hamma gap shunda ediki bu shunchaki oilaviy janjal emasdi karlo yaramas kuyov chiqdi sonni singlisini ana shu ablah bilan tanishtirib qo'yganidan hijolat edi mayli mana endi u ablahning ko'zini bir umr esidan chiqmaydigan qilib moshday ochib qo'yaman deb o'yladi sonni to'g'on ustidagi uncha keng bo'lmagan bo'g'ozning narigi tomoniga jouns bichga bog' avtomobil yo'liga o'tib borarkan u har doim nyu yorkka shu yo'ldan borardi bu yo'lda mashinalar kam bo'lar tez yurish mumkin edi yuqori tezlikda yurish turli xayollardan chalg'itib tarang asablarni bo'shashtirishini u tajribasidan bilardi shaxsiy soqchilar tushgan mashina orqada uzoqda qolib ketdi to'g'on ustidan o'tadigan yo'l yaxshi yoritilmagandi bu yerda hayot nishonasi yo'q edi bironta ham mashina ko'rinmasdi olisda soliqchining konus shaklidagi do'konchasi oqarib ko'rinardi do'konchilar bir nechta edi ammo boshqalari faqat mashinalar serqatnov bo'ladigan kunduzi ishlardi sony mashinani sekinlatib cho'ntaklarini kavlashtirib mayda pul izlay boshladi biroq mayda topolmadi hamyonini olib ochishi uchun qattiq siltadi va ikki panjasi bilan hamyondan bitta qog'oz chiqardi buik chiroqlar arka ostiga kirib bordi so'nggi ikki do'kon orasida tor yo'lni to'sib turgan mashinani ko'rib mutlaqo taajjublanmadi ehtimol haydovchi soliqchidan yo'lni so'rayotgandir deb o'yladi so'nggi signal chaldi mashina itoatkorona unga joy bo'shatib oldinga yurdi sonni soliqchiga bir dollarlik qog'ozni uzatib qaytimini kuta boshladi u mashina oynasini ko'tarmadi okeandan esayotgan shamol mashina ichini sovutib yuborgandi do'kondagi soliqchi xuddi atay qilayotganday tanga sanab timirskilanardi endi bu noshud anqov qo'lidagi tangalar yerga to'kilib ketdi anqov soliqchi engashib tangalarni tera boshladi uning boshi va yelkasi ko'rinmay qoldi shu payt sonni oldindagi mashina jo'nab ketmaganligiga sal narida hamon uning yo'lini to'sib turganligiga e'tibor berdi ayni paytda o'zida ko'z qiri bilan o'ng tomondagi qorong'i do'konda ham odam borligini sezib qoldi u har ikki holatni taqqoslab ko'rishga ulgurmagan ham ediki oldindagi mashinadan ikki kishi tushib u tomon yura boshladi soliqchi hamon ko'rinmasdi shu choq bir necha soniya ichida hali hech qanday voqea yuz bermasdan turib sonni karleone bu dunyodagi non nasibasi tugaganligini tushunib yetdi yashashga bo'lgan g'ayri ixtiyoriy bir kuch ta'sirida sonining semiz gavdasi qulfni sindirib mashina eshigiga tashlandi qorong'i do'kondagi odam o'q otdi o'q tekkanda sonya karleonening jussador tanasi mashinaga osilib qolgandi o'qlarning biri boshiga ikkinchisi yelkasiga tegdi oldindan kelgan ikki kishi qurolini ko'tardi do'kondagi odam o'q uzishni to'xtatdi sonyaning tanasi asfalt ustida cho'zilib yotar faqat oyoqlari mashinaga ilashib qolgandi oldindagi mashinadan kelgan kishilar sonyaning jonsiz jasadini o'q yog'dirib ilma teshik qilib tashlashdi kallasiga tepib afti angorini tanib bo'lmaydigan holga keltirishdi oradan sanoqli daqiqalar o'tgandan keyin to'rtovlon uch qotil va soxta soliqchi o'zlarining mashinasida jons bichdan keyin boshlanadigan Meadowbrook avtomobil yo'lida uchib borishardi ularni ta'qib etmoqchi bo'lganlarning yo'lini byuik va sonnining do'konlar orasida cho'zilib yotgan jasadi to'sib qolardi darvoqe bir necha minutdan keyin yetib kelgan sonyaning shaxsiy soqchilari uni ko'rishib dushmanni ta'qib etishni xayollariga ham keltirishmadi darhol mashinani orqaga burishdida long bich yo'nalishida jo'nab ketishdi yo'l bo'yidagi dastlabki telefon avtomatga yetishganda ulardan biri mashinadan sakrab tushdida tom heyginga qo'ng'iroq qildi u qisqagina qilib shunday dedi sonini o'ldirib ketishibdi jouns bichda pistirmaga duch kelibdi tushunarli hegenning ovozi mutlaqo xotirjam edi klemensiyaga borib aytinglar darhol mening oldimga yetib kelsin nima qilish kerakligini u sizlarga aytadi heygen oshxonada osig'lik turgan telefonda gaplashdi karleone oyi ham shu yerda qizining kelishini kutib kuymalanib yurardi heygen o'zini tuta bildi ayol hech narsadan shubhalanmadi don bilan uzoq birga turmush kechirgan yillari mobaynida u hamma narsani bilaverish shart emasligiga ko'nikib qolgandi agar yomon xabarni eshitish shart bo'lsa uningsiz ham darhol yetkazishadi shuning uchun ham u tom xeyginni odatda kengashlar o'tadigan burchakdagi xonaga bemalol kirib olishiga to'sqinlik qilmadi ikkinchi yo'l tugadi